แนะนำบทซอดบทซอดเป็นมักกิยะมี 88องค์การ บทนี้เริ่มด้วยการกล่าวสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ถูกประทานให้แก่ท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น ที่ครอบคลุมถึงข้อตักเตือนที่มีความหมายลึกซึ้งข่าวคราวประหลาดที่ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริง และมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสดาที่ถูกส่งมา บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพ การปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์และความประหลาดใจอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านรอสุลลอสลลลอหัวไรวะสลัมเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์ บทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะ โดยการยกตัวอย่างของชนรุ่นก่อน พวกเขาที่มีสภาพเช่นเดียวกัน คือเป็นผู้ฝ่าฝืนหญิงพยอง โดยการปฏิเสธและงมงาย อยู่ในทางหลงผิด และการที่ชนเหล่านั้นได้รับการลงโทษอย่างสาสมมาแล้ว เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและอุทาหรณ์ เนื่องจากการทำความชั่วและการประกอบอาชญากรรมของพวกเขา ต่อมาบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตบางท่าน เช่นได้กล่าวถึงเรื่องของดาบีดาวูดสุไลมานอายุบอิสหากยะกูบอิสมาแอนและสุลกิฟิเป็นต้น บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่าง ๆ แห่งอนุภาพ และเอกภาพของอัลลอฮ์ในจักรวาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ใะสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามทั้งนี้เพื่อการเตือนให้ตระหนักว่า จักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไร้ประโยชน์ และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่สองเพื่อตอบแทนผู้กระทำความดี และผู้ทำความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่าน ศาสนาทูตและหน้าที่หลักของท่านนั้น คือหน้าที่ในการเผยแพร่และชี้นำมนุษย์ไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทซอด ซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษาอับเพื่อเป็นการสรุดีต่อคำพีที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งอัลลอฮ์ทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรกๆและยุคหลังๆด้วยพยัญชนะเหล่านี้ ด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอซอดวัลกุรอานบิซิกซอดขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติ แต่ถ้าว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งพยองและการแตกแยก كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص กี่ศตวรรษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขา แล้วพวกเขาได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทั้งๆทที่ไม่มีเวลาอีกสำหรับทางรอด قال الكافرون هذا ساحر كذاب และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามาอย่างพวกเขา และพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า นี่คือนักมายาคนและนักโกหกตัวฉกาจเขาได้ทำให้พระเจ้าหลายองค์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือ แท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริงๆและพวกหัวหน้าของพวกเขาพากันออกไปพรางกล่าวว่า จงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าต่อ ท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้ว เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้าย นี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ได้มีข้อตักเตือนคืออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่เขา แทนพวกเรากระนั้นหรือหาไม่ได้ พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้า ไม่เพียงแต่เท่านั้น พวกเขายังไม่ได้ลิ้มรสการลงโทษของข้าหรือว่าที่พวกเขา มีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระผู้วิบาลของเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย หรือว่าอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง เป็นของพวกเขา ดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิดจุนจุมมาฮุนาลิกมฮซูมุม من ا ل أ ฮซาบพวกเขาเป็นไพร่พลจากแนวร่วมต่าง ๆ จะพ่ายแพ้ไปไหนไม่ช้า ก่อนหน้าพวกเขา กลุ่มชนของนัวและอาดแต่ฟิรเอาเจ้าของเสา ได้เคยปฏิเสธมาแล้ว وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب และสมุดและกลุ่มชนของลูตและชาวป่าทึบชนเหล่านี้ก็เป็นแนวร่วมไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูต ดังนั้นการลงโทษของข้าจึงเหมาะสมแก่พวกเขา ح และพวกเหล่านั้นไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากเสียงกัปนาตเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการชักช้า وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب และพวกเขากล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา ขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิด ก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระสอบสวน ا เจ้ามูฮัมหมัด จงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว และจงรำลึกถึงบ่าวของเรา ดาวูดผู้ทรงพลังแท้จริงเขาเป็นผู้กลับตัวต่อลอดเสมออินนาสัครนัลจิบาลมาฮูยุสบิชนบิลอาชีวัลอิชราถ้าจริงเราได้ภูเขาแท่ซองสะดุดีพร้อมกับเขา ั้งในยามพบค่ำและยามรุ่งอรุณและเราได้ทำให้นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขา وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب และเราได้ทำให้อาณาจักรของเขาเข้มแข็ง และเราได้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขา และการตัดสินชี้ขาดในเรื่องต่างๆ และเรื่องของผู้โต้เถียง ได้มาถึงเจ้ามูฮัมหมัดบ้างไหมเมื่อพวกเขาปีนข้ามกำแพงไปหาที่มิฮรอบของดาวุด إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวุธเขาตกใจกลัวพวกเขา พวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลย เราคือผู้โต้เถียงสองคน คนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งดังนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียงและจงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเถิด อินนฮาดาอัคีละหูทิสอูวะทิสอูนนะจัตวะลียนะจัตวาฮิดตุฟะกาล فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب แท้จริงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมียเก้าสิบเก้าตัวแต่ฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียว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 م ه م وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب เขาดาวุธกล่าวว่าแน่นอนเขาอาธรรมต่อท่านในการให้นำแก่ของท่านไปรวมกับแก่ของเขา และแท้จริงส่วนมากของผู้มีหุ้นส่วนร่วมกันบางคน ในพวกเขามักละเมิดสิทธิของอีกบางคน เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย และพวกเขาเช่นนี้มีน้อย และดาวุธรู้สึกว่าเราได้ทดสอบเขา ดังนั้นเขาจึงได้ขออภัยต่อพระผู้บานของเขา และเขาได้ก้มลงคารวะและทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى و ดังนั้นเราได้ให้อภัยแก่เขาในเรื่องนั้น แต่แท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเรา และมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลกยาดาวูดอินนาจัลลาคะคลีฟะตันฟิลอัรฎิฟะฮ์คุนเบัยนันนาสบิลฮักวะลาตัตตะบิอิลฮาวา ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله นอัน ذ บีลิลลาฮิละ ي ุมอ ل ه าบุนช ا ب شديد بما ن س ูย ي ม م الحساب โอดาวุธเอ๋ยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้ ดังนั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรม และอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำ มันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอัลลอฮ์ ถ้าจึงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางของลอนั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสะอาดเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชำระสอบสวน คือวันตียามะแล และเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นโดยไร้สาระ นั่นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นความหายนะจากไฟนรกจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดแค้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดี เช่นบรรดาผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินครานั้นหรือหรือจะให้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ยำเกรงที่บรรดาคนชั่วกระนั้นหรือกิ ك บ ا ب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب คำพิอัลกุรอานที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าที่มีความจำเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอาน และเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ควร เราได้ประทานบุตรคือสุไลมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวุดแท้จริงข้อหน้ามาสู่เราเสมอ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد และจงรำลึกถึงเมื่อม้าพันดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในเย็นวันหนึ่งเขากล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงม้าตัวนี้ จนมันทำให้ฉันลืมระลึกถึงพระผู้อภิบาลของฉัน จนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า จงนำมันกลับมาให้ฉัน แล้วเขาก็เริ่มลูบขาและคอของมันและโดยแน่นอนเราได้ทดสอบสุไลมาน และเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขา แล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ เขากล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วย เพราะพระองค์ทรงประทานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉัน ซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย และเราได้ทำให้ลมพัดเฉย ๆ ตามบัญชาของเขาไปอย่างทิศทางที่เขาต้องการ และเราได้ทำให้บรรดาชัยตอนอยู่ใต้คำสั่งของเขา พวกนั้นทั้งหมดเป็นช่างก่อสร้างและประดาน้ำและพวกอื่นๆถูกพันธนาการด้วยโซ่ไว้ด้วยกัน هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب นี่คือการประทานให้ของเราแก่สุไลมานดังนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้ หรือจะยับยั้งไม่ใครก็ได้ โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสวนและแท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเรา และมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลกเราจงรำลึกถึงบ่าวของเราอายุบเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าชัยตอนมารร้าย ได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยาก และทุกข์ทรมาน จงกระทืบแผ่นดินด้วยเท้าของเจ้า นี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระล้างและสำหรับดื่มและเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขา และเช่นเดียวกับพวกเขาพร้อมด้วยพวกเขาเป็นความเมตตาจากเรา และเป็นข้อเตือนสติแด่ผู้มีสติทั้งหลาย และจงเอาเศษไม้สักกำหนึ่งฟาดลงไป และอย่าถอนคำสาบาน แท้จริงเราพบว่าเขาอายุเป็นผู้อดทน เป็นบ่าวผู้ประเสริฐ แท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสมอ และจงรำลึกถึงพวงบ่าวของเราอิบราฮิมอิสหากและยาคูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกล ในเรื่องศาสนาอินนาอัคลศนาฮุมบิคอลิซตินดิกรดดารวอินนฮุมอินดนาลมินัลมุสตฟีนัลอัคยารเราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้ลำลึกถึงปรโลก และแท้จริงในทัศนะของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดี ที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอน واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار และจงรำลึกถึงอิสมาอิลและอัลยาสะและซัลกิฟรีและทุกคนอยู่ในหมู่คนดีนี่คือข้อตักเตือนและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอน

พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้และเครื่องดื่มนานาชนิดและหน้าที่พวกเขานั้นมีหญิงบริสุทธิ์ ผู้ลดสายตาลงต่ำมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้สำหรับวันแห่งการชำระสอบสวน ถ้าจริงนี่คือปัจจัยยังชีพของเรา แน่นอน มันจะไม่มีวันหมดสิ้นดังนั้นและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้น แน่นอนทางกลับของพวกเขา ย่อมเลวร้าย جهنم يصلونها فبئس المهاد นั่นก็คือนรกยานนำโดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พำนักอันชั่วชายิ่งนี่คือการลงโทษอันเจ็บแสบ ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันคือน้ำเดือดพล่านและน้ำเลือดน้ำหนองของชาวนรกและการลงโทษชนิดอื่นอีก เยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกันนี่คือฝูงชนที่วิ่งกรูไปพร้อมกับพวกเจ้า ไม่มีการต้อนรับพวกเขาดอกแท้จริงพวกเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในไฟนรก พวกเขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าต่างหากไม่มีการต้อนรับพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าได้เตรียมตัวไว้สำหรับเรา ดังนั้นมันจึงเป็นที่พักอันชั่วช้า قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار พวกเขากล่าวว่า โอ้ พระวิบาลของเรา ผู้ใดที่ได้เตรียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เรา ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนรกด้วยเถิด وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار และพวกเขากล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราทำไมเราจึงไม่เห็นชายหลายคนที่เราเคยนับพวกเขาว่าอยู่ในหมู่ผู้เลวทราม เนื่องว่าเราถือเอาพวกเขาเป็นที่เยอะหยันหรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขาอินนดาลิกลฮักกุนตะคาสุมอัลลินนาแท้จริง นั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนรกด้วยกันกุลอินนมาอัลมุนดิรุ وما من إله إلا الله الواحد القهار จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉัน เป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกาผู้ทรงพิชิตอพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรักการอภัยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่านี่คือข่าวสำคัญอันยิ่งใหญ่ ที่พวกเจ้าผินหลังให้กับ มันฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมาลายกา มื่อพวกเขาโต้เถียงกันอิยูฮาอิลัยอิลลาอันนมาอันนบีรุมมุบีนเพราะไม่ได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียง ผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นอ إذ ق ا ิ ربك للملائكة إني خالق بشرا من จงรำลึกถึงเมื่อพระผู้พิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลายกาว่า แท้จริง ข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินคืออดัมอะไลสลามดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วน และได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นพวกเจ้าจงก้มคารวะต่อเขาเถิด فسجد الملائكة كلهم أجمعون แล้วมาเลกาทั้งมวลก็ได้ก้มลงคารวะอิลลาอิบลีสัสตักบรวะกานมินัลกาฟิรินนอกจากอิบลิสมันหยิ่งยะโสโอหัง ในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين พระองค์ตรัสว่า โอ้ อิบลิสเอ๋ยอะไรเล่าที่มันขัดขวางเจ้าไม่ให้โค้งคารวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมา ด้วยมือทั้งสองของข้าเจ้ายโสโอหังนักหรือ หรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงส่งมันกล่าวว่า ฉันดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดินพระองค์ตรัสว่า ดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกสาปแช่งและแท้จริงการสาปแช่งของข้าจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งวันแห่งการตอบแทนมันกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉัน จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين มันกล่าวว่า ดังนั้น ด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ท่าน แน่นอน ฉันก็จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลซีนเว้นแต่พวกบ่าวของพระองค์ในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น قال فالحق والحق أقول พระองค์ตรัสว่า ดังนั้น มันเป็นความจริง และข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้นลละออัััฮจนมะวะมิ ن มันตะบิอะกะมิ ع ฮุมอัจม م อินแน่นอนข้าจะนรกนั้น เต็มไปด้วยเจ้า และจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้า ในหมู่พวกเขาทั้งหมด قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า ฉันไม่ได้ขอรางวัลค่าตอบแทนจากพวกเจ้าในการทำหน้าที่นี้แต่อย่างใด และจะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้อ้างสิทธิ์เลย إن هو إلا ล ك ر ل ل ع ا ل ล ي ن ولتعلمن نبأه بعد حين มันไม่ใช่อื่นใด นอกจากเป็นการตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลาย และแน่นอนเจ้าจะรู้ข่าวคราวของคำเพียรุกรานในระยะเวลาอันใกล้นี้